Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, տարվա 344-րդ օրը։ -որ այսօրը պատմության մեջ։ 1817 թվականի այսօրը Միսիսիպին դարձավ Միացյալ Նահանգների 20-րդ նահանգը։ 1827 թվականի այսօրը Երևանի Սարդարի պալատում ռուսպաների ուժերով առաջին անգամ բեմադրվում է Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի «Խելքից պատուհաս» կատակերգությունը։ 1864-ի այսօրը ռուսական սենատի դատավճռով Միքայել Նալբանդյանը ակսորվում է Կամշին։ 1901 թվականին Ռիգայում տեղի ունենում Ռուսաստանի հայ ուսանողների համագումար, որտեղ Ստեփան Շահումյանը ղեկավարում էր հեղափոխական սոցիալ-դեմոկրատական խումբը։ 1917 թվականի հենց այսօրը Թիֆլիսում բացվում է Կովկասյան բանակի երկրային երկրորդ համագումարը, որը որոշում է ընդունում Կովկասում անհապաղ խորթային իշխանություն ստեղծելու մասին։ 1920-ի այսօրը խորթային Հայաստանի հեղկոմը որոշում է ընդունում բանկերի ազգայնացման մասին։ 1922 թվականի այսօրը Բաքվում բացվում է անդրկովկասյան խորհրդների առաջին համագումարը։ 1924 թվականին հիմնադրվում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ 1948-ի այսօր ընդվում է Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ 1901 թվականին հանձնվեցին առաջին Նոբելամրցանակները։ 1954 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ընդունվեց Մոնտեվիդեոյի բանաձևը, որով օժանդակվեց էսպերանտոյի միջազգային լեզվի թեկնածու լինելը։ 1988 թվականին Խորհրդային Միության կառավարության կողմից ձերբակալվեցին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կայացավ անկախության մասին համա հանրապետական հանրակրվե։ Ընտրելու իրավունք ունեցող 132328 հոգուց քվեարկությանը մասնակցեց 108736-ը։ Անկախությանը կողմ քվեարկեց 108615-ը քվեարկողների 99.89%-ը, դեմ 24.0.02%-ը։ 96 քվեաթերթի կամ վավեր ճանաչվեց։ Հանրակրվեի նախապատրաստում անցկացումը եւ արդյունքների ամփոփումն իրականացվել էին համապատասխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրակրվեի անցկացման մասին ժամանակավոր կանոնակարգի, որն ընդունվել էր 1991 թվականի նոյեմբերի 27-ին ԼՂՀ ժողովրդական падգամավորների խորհրդի նիստի ընթացքում։ Նիստին հաստատվել էր նաև հանրակրվեի անցկացման օրը։ Քվեաթերթիկները կազմվել են հայերեն, ադրբեջաներեն եւ ռուսերեն լեզուներով եւ պարունակում էին հետեւյալ հարցը. Համաձայն եք դուք, որ เป զի հրճակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն, ինքնուրույն որոշելով համագործակցության ձևը ուրիշ պետությունների եւ ընկերակցությունների հետ։ Համաձայն ԼՂՀ ժողովրդական падգամավորների խորհրդի կողմի հաստատված կանոնակարգի հարակվեի դրված հարցն ընդունված էր համարվում, եթե դրա օկտին քվեարկեր ընտրողների առնվազն 2/3-ը 50%-ից ոչ պակաս մասնակցության դեպքում։ Հարակվե անցկացման ընթացքին հետևում էր անկախ դիտորդների խումբը, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հանրակրվեի արդյունքների վերաբերյալ իր եզրակացությունն ամփոփեց համապատասխան ակտում։ Քվեարկության գործընթացի լուսաբանման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ինչ ժամանել Ռադիո Ռոսիա, Մոսկվի, Известия, Московские новости, Megapolis Express, Столица, Panorama, Լիտերատուրնա գազետը, France Press, մի շարք այլ բարբերականներ եւ գործակալություն։ Մի շարք այլ բարբերականների ու գործակալությունների, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Բուլղարիայի հերոստանգերությունների լրագրողների, լրագրողներ եւ թղթակիցներ։ ԼՂՀ ադրբեջանական բնակչությունը հրաժարվեց մասնակցել հանրակրվեին։ Փոխարենը նրանք սատարեցին Արցախի դեմ ադրբեջանական իշխանությունների սանձազերծած ագրեսիա։ Սանձազերծած ագրեսիային ակտիվ մասնակցություն ունենալով դրանում հանրակրվեի օրը Ստեփանակերտը եւ հայկական այլ բնակավայրեր ենթարկվեցին գնդակոծության, որի հետևանքով զոհվեց 10-ը, վիրավորվեց 11 խաղաղ բնակիչ։ Այսօրը պատմության մեջ 2009 թվականի այսօրը թողարկվեց Angry Birds համակարգչային խաղը։ 2009 թվականին տեղի ունեցավ Avatar ֆիլմի պրեմիերան։ Այսօրը ծնվել են 1610 թվականին հոլանդացի գեղանկարիչ եւ գրաֆիկ Ադրիան Վան Օստադեն 1830 թվականին ամերիկացի բանաստեղծուհի Էմիլի Դիքինսոնը 1850 1888 թվականին հայ մատենագետ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Արմենակ Սալմասլյանը, 1957 թվականին ամերիկացի դերասան պրոդյուսեր Մայքլ Կլարկ Դունկանը, 1957 թվականին բանաստեղծ գրականագետ Մամուլի պատմաբան Դավիթ Պետրոսյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ն է։ Տարվա վարտին մնաց 21 օր։